Egunon, maili? Bai, egunon. Zorionak? Mila esker. Untsa zara? Bai, biziki untsa. Zomat urte duzu egun? Egun urte. Urte hainitz dira, eh? Bai, egia da. Seme alabarik baduzu? Bai, bost seme alabaditut. Eta zomat urte dituzte? Mirenek hirurogoita hemeretzi ditu, Mikelek hirurogoita hamazazpi, Teresa eta Leirek hirurogoita hama bost dituzte, bizkiak dira, eta manesek hirurogoita hama bi. Eta zonbat biloba badituzu? Zortzi biloba ditut, sei eta bimutiko. Memoria ona duzu? Bai, memoria ona dut. Baduzu sekreturik? Sekreturik? <laughs> bai, bai, zorion txu izaitian. Mila esker maigi. Eta zorionak berriz ere? Mila esker zuri ere, ikusarte.